par sabiedrības aktualitātēm, procesiem un labo mūsu vidū. Raidījums labās ziņas. Ēterā katru darba dienu 18.00. Labvakar, labvakar, mīļie rādījumi arī klausītāji. Kā katru ceturtdienu atkal studijā es, Silvija Greste, un šodien ir tāda īpaša diena, kā vienmēr ceturtdienās, bet īpaši ar to, kā man viešņa viesos ir Latvijas valsts Jāzep Vitola mūzikas akadēmijas rektora Ilona Meija. Sveika, Ilona! Labvakar, Silvija! jā, jā, labvakar, mīļā klausītāji! Un kāpēc, kāpēc mums te skan mūzika, es nesaprotu. Jā, tas ir dīvaini. Vienu mirklītī mums ir Mums skan mūzika, mums kaut kas nav pareizi. Jā, nu lūk, nekas, mēs ieklausījāmies nedaudz tādā skaistā dziedājumā, kas bija uh, Riharda Dubras uh, komponēts, un Rihardam Dubram ar pagājušajā gadu bija jubilē, bet kāpēc šis ir tāds īpašs raidījums, tāpēc, ka pēc divām dienām mums ir tāda īpaša diena, 11. janvārs, un, Un eh, mūsu mūzikas akadēmija ir liels notikums, un, protams, arī vēl tieši tik, nu, varbūt netik tieši liels notikums, bet eh, notikums ir arī Ilonas dzīvē, jo viņai ir dzimšanas diena daudz laimes, kaut gan iepriekš pirms dzimšanas dienas ne, neapsveic. Un tomēr viss eh, klausītāju vārdā Ilona, es tev apsveicu. Paldies. Jā, nu tā tad, bet šodien mēs vairāk vai mazāk mm, runāsim droši vien par mūzikas akadēmiju, uh, par to, ka 105 gadi ir nu, jau aiz muguras, ja tā drīkst teikt veselai mācību iestādē. Jā, kas ir jauns noticis, eh, kas ir noticis, nu, kas notiek šobrīd? Protams, notiek gatavošanās eh, jubileja, par to nav šaubu, bet pilnīgi droši mēs gribam dzirdēt visu Ilonu. Varbūt sāksim tad ar to dzimšanas dienu. Jā, tieši ja tas tā. ir tāds ļoti skaists notikums, un uh, mūsu akadēmijas komandas iecerē bija tāda, ka šajā dienā notikumiem ir jābūt daudz un dažādiem. Un tas arī dzen ir izdevies. Uh, 12. sāksim ar uh, bērnu rītu vai bērnu pusdienu laiku, jau var teikt. Uh, un kas piedalās bērnu rītā? Tas ir <laughs> mākslinieki un bērni tiek aicināti nu, vai kā? Šoreiz, šoreiz ir tā, ka tie ir mūsu darbinieku bērni, uh, mazbērni, arī dažu studentu bērni. Tātad tāds tā kā zināmā mērā var teikt slēgts pasākums bērniem, bet uh, mūsu viena no nākotnes iecerēm ir arī turpināt. Bišķiņi paragulēšu, droši, droši. Jā, manāk, ir arī turpināt uh, šāda veida pasākumus tieši bērniem, jo man šķiet, ja bērniņš jau no mazotnes tiks ievests mūzikas akadēmijā un mums tik skaistajās telpās, uh, un klausīsies mūziku, tad pilnīgi noteikti kāds no viņiem arī izvēlēsies mūziķu profesiju. Un tas, man liekas, šobrīd ir ļoti aktuāli, aktuāli lai uh, Eh, tāpēc arī patiesībā viena no idejām bija, ka pēc noteikti mums vajag parunāt uh, eh, radio arī, lai, lai tomēr tie cilvēki dzird, kad ir tāda akadēmija, ka vēl joprojām tur tiek uzņemti muziķi un, un, un Tieši pat bērniem tā. ir brīnišķīgi. Jā? Tieši tā. Nu, lūk, un nākamais notikums mums ir pulksten 15. kur jau kā katru gadu tiks pasniegta gada balva. Eh, viena no šīm balvām tiek pasniegt labākajam mācību spēkam, un šoreiz ar lielu prieku varu teikt, ka šī balva tiks pasniegta mūsu asociētajai profesorei Baibai Jaunslavietei un arī dzan diviem studentiem. Viens no tiem jau mūsu labi zināmais violnieks Danīls Bulājevs, un otra būs dejas pedagoģijas studente Beāte Riekstiņa. Un tas arī uh, ir tāds zināmā mērā jauninājums, jo līdz šim pedagoģijas nodaļas studenti nebija saņēmuši šādu balvu. Jā, tas Bet, ir kaut kas nedzirdēts. Jā, mums šķita, ka tas ir ļoti svarīgi, jo mūzikas akadēmija ir vienīgā no kultūras akadēmijām, kurā ir šī pedagoģijas programma. Un tāpēc uh, domājam, ka ar to arī ir jālepojas un arī tas jārāda. Nu jā, es domāju, ka mūzikas eh, pedagoģija ir diezgan daudzi, mums zinām cilvēki beiguši šo, te, šo, Tieši šo tā. Nodaļu. Tur Tieši gan tā. diriģenti, gan, gan, nu, jā. Bet jā. par tām nodaļām, ko kuru nodaļu eh, gatavo, tu pēc tam pastāstīsi. Turpin jā, lūdzu par savu jubileju. protams. Un tad um, arī radās tāda ideja, Eh, veidot tādu kā pateicību kameru koncertu, kameru mūzikas koncertu, kurš būs pulksteni 17. Tas notiks Sērģeļu zālē, tas iepriekšējais, mm -hmm. nu, mhm. protams, lielajā zālē, un šis būs tāds uh, eh, ēdeļu zāles, tāds kamerīgs pasākums, kurā mēs pateiksim paldies mūsu pašu darbiniekiem, uh, kā arī tiks izsniegti uh, diplomi profesionālajā uh, doktorantūrā profesionāla mākslas doktorantūrā divām, divām ļoti talantīgām dāmām. Viena ir komponiste Indra Riše, un otra ir flautiste Liene Denisjuka Straupe. Interesanti. Vai tu varētu man nedaudz varbūt paskaidrot, nu par, nu par ko tieši, tie, kas, kas šie cilvēki varbūt, kad ir klausītāji, kas nemaz, nu, tā kā nezin vai nenojauš, ko, ko, ko nu, flautisti, visiem skaidrs, <laughs> flautisti spūš flautu, <laughs> ja, un mm -hmm. rādījum arī klausītāji. Es ļoti ceru, ka jūs visi zinat, ka Ilona Meija ir ļoti pazīstama un zināma flautista, bet es jums un apsolu... kā izrādās arī Silvija Grester flautista, jā, jā, jā, to es savukārt nezināju. <laughs> Pilnīgā bērnībā un dārziņu skolā. Bet, eh, starp citu, interesanti arī, ka par to, kā tiem bērniem uh, ir vajadzīga akadēmija un redzēt, jo es atceros savu bērnību, man eh, pirmā aktu zāle bija mūzikas akadēmijas aktu zāle, kur man sākās skolas gaitas, ja? mm. tā kā, un tas bija tā ļoti interesanti, kad visas aizrociņas, mēs gājām pat uz ēst, ēst uz turieni, mums bija. A, ah, akad... jo dārziņa skola taču bija savi. Jā, nu kā tad, jā, mums bija, mums bija Raņa bulvāra māja, bija dārziņa skola, un man vēl bija tur, es esmu tik sena, <laughs> ka es to atceros, bet ne par to, mēs tagad tā runājam par akadēmiju šobrīd. Jā, starp citu, kas tad tagad notiek tajā 20, tajā da, eh, Raņbulvārī 23, nu tas tā starp citu. Jā. Kas tur notiek? Tur ir uh, tagad kaut kādas klases, kur ir uh, vokālās nodarbības, ja kas notiek tais, tad 20... otrajā jā, mājā. Jā. Bet es varbūt vēl gribēju pabeigt. Protams, ja var... to noteikti arī. <laughs> jā, arī par to 11. janvāri. Nu lūk, uh, un pēc šī pasākuma 17. mums būs balle. Oho. 19.30. Tā kā arī tāds sen nebijis pasākums, un es domāju, ka uh, nu, ir vajadzīgs arī cilvēkiem izkustēties, un tas arī pats Ballē tiek aicināti visi pedagogi, profesori, mācības spēki un arī, arī studenti. Arī absolventi. Arī absolventi. Arī mhm. absolventi. Ja vēl joprojām uh, biļešu paradīzē var uh, kādu biļetīti iegādāties. Uz... Vai arī, ja, ne, ja nepaspēja to, tad arī pie ieejas tas būs iespējams. Ah, jā, tad visi, visi, vienkārši. visi akadēmijas absolventi arī, kas tagad mūs dzird, eh, un mūs arī dzird, tad um, varbūt tie, kas nemaz nezināja par to, ka, tāds, ka tāda ballīte būs, tad tas taču ir foršs satiks lecas nu, jā, draugs. tas varētu būt, ka arī ne visi to zina, jo tas janvāra sākums ir vienmēr tāds, ka viņš tā ā, saplūst gandrīz ar decembra beigām, vai ne? Un jā, jā. sāk dzīvot no februāra. nu jā, jo nevar īsti tā kā pārorientēties, nu, jā. ka kaut kas nu cits nu, jā. ir. Bet tā tad, lai tad vēlreiz visi dzirdētu, tas, tas ir sestdien, tas jau ir parīt, Jā. Vai ne? Un tā tad visa, visa, visa šī ballēšanās un svinēšana sākās jau no paša rīta agrumā, kad ir, kad ir bērniem koncerts. Jā. Tā ir tā. brīnišķīgi. Nu, labi, un tad, eh, tad vēl, kas ir tādā jubilejas gadā, kas kaut kas ir kaut kas arī tāds īpašs? Nu, vēl jā, mums bija um, rudenī, mēs svinējām kordirģentu katedrē jā. 80 gadi uh, Latvijas universitātē, un liels prieks, ka mums atjaunojās arī draudzība uh, un tāda sadarbība ar Latvijas universitāti, ka mēs ne tikai vienkārši pie viņiem īrējam uh, zāli, bet eh, tiešām savstarpēji apmaināmies telpām. Nu, jā, tika jā. izveidots tāds sadarbības līgums, kurš mums uh, abām iestādēm ir apusēji izdevīgs. Nu, jā. Un man liekas, ka ar tādu uh, ar tādu foršu švunku, kā ar kordiriģentu katedras 80 gadi. Man jāteic, ka <clears throat> es pati diemžēl apslimu tieši tajā dienā un nevarēju piedalīties uh, koncertu baudīšanā, bet, nu, sirdī jau es biju ar viņiem. Nu jā, un arī cits radio translēja, man liekas, ja vismaz ierakstīja, un pēc tam varējāt kaut klausīties Protams, un televīziju tas ir vēl joprojām YouTube. Un YouTube redzams, jā. jā. Es katrā ziņā biju personīgi šo mm. koncertu, un ar ļoti lielu prieku redzēju, ka kamerkora versija dziedātāji ļoti daudz ir um, kora diriģenti, kas arī šajā absolventu korī dziedāja. Un, bet, bet pats, pats koncerts bija ļoti, ļoti jaudīgs, jā, katrā ziņā muzika un bija, tas bija ļoti skaisti, jā. Bet tomēr par akadēmiju. Nu, par akadēmiju, un kas vēl tāds jauns? Es ļoti lepojos ar to, ka mēs uh, esam atklājuši pedagogu telpu vai pedagogu istabu, Aha. jo, lai cik dīvaini tas nebūtu, tomēr tādas telpas nebija, un... Uh, tā, es to pati izbaudīju savas ādas, būdam pasniedzēji, tad, kad tev uh, nav savas telpas, tev stundas ir beigušās, tu esi vienkārši gaitenī. Tas ir Respektīvi, pedagoģa telpa, tas ir kā, kā tāda skolotāja istaba, nu, kas ir tikai normāli, ka, kur ir tā, tā jā. vieta, kur tu esi. Jā. Kur, kur var baudīt kādu tasi tējas vai kafijas, mums tur ir arī mikroviļņu krāsnes, tā tad var uzsildīt arī līdz paņemto ēdienu, patērzēt ar kolēģiem, Bet tur ir arī tā, tāda darba telpa, kaut kāda kompjuters un kaut kas tāds, ka tu var kaut jā, ko gatavoties. Jā, mums ir sadalīts eh, tā kā divās daļās mm -hmm. tā telpa un eh, vienā pusītē ir eh, tātad šie datori, mm -hmm. kur mhm. var pasēdēt un padarboties. Tur ir stikla durvis pa vidu un tad ir tāda saucamā atpūtas sadaļa. <laughs> Es domāju, ka visi pedagogi un pasniedzēji ir ļoti laimīgi šobrīd. Jā. jā. <laughs> un tur arī drīkst iet studenti parunāties ar, ar pedagogu? Nu īsti nē. To tad vajadzētu kaut kā citādāk organizēt. À, skaidrs. Parunāties tad klasē, jo tā ir tiešām tikai pedagogiem. Aha, tas nozīmē, ka, piemēram, students grib parunāt ar pedagogu, tad viņš tomēr klasē iet un saka, nu, man ir kaut labāk, kas uz savas jā, sirds. Jo, tad, <laughs> jo, jo tas var, nu, tiešām tā traucēt varbūt kādam citam kolēģim, kurš ir nolēmis nu, no atveldzēt ausis, piemēram, uz piecām minūtēm. nu, no jā, tas, tas pat ir, man liekas, ļoti svarīgi un nepieciešams. Nu, no ir tīpaši instrumentālistiem, vai ne? Nu, jā, nu, tā ir. Tā. Nu, jā, un tad varbūt par to nu, es nezinu, cik daudz cilvēku zina. Protams, mēs zinām, ka ir interneta pasaule, un visi var iet internetā un izlasīt, cik tad ir katedras un kas tad, ko tad. Bet varbūt tā īsumā, nu, tikai priekš tiem cilvēkiem, kas klausās, jo mums ir ļoti ir daudz arī tāda auditorija, kas, nu, kas klausās radio ļoti daudz tiešām. Un es domāju, ka šiem cilvēkiem ir būtu interesanti, ko tad Latvijas valsts mūzikas akadēmija, Jā, Jāzep Vidola akadēmija, ko tad īsti jūs tur, kas tad nāk ārā no jums, ja? kas, kas ir nu, to, kad ar, par, ar mūziku saistīt cilvēki, jā, bet tomēr. Uh, nu, kas tad tieši, vai ne? Jā, tieši tā. nu jā, programma mums ir daudz un dažādas, uh, tā es ļoti tā vienkāršās līnijās. Protams ir uh, instrumentālisti, kurus pārstāv arī es kā flautisti, un kurus arī pārstāv Silvija. Vienreiz es vairāk vai mazāk dziedātāji, bet tas tā. <laughs> arī tas. Nu, lūk, tā tad ir instrumentālisti, tad pūtēji, stīgas, uh, arī pianisti. Un uh, šīm pašām uh, specialitātēm ir arī pedagoģijas Eh, nodaļas iespējamība, ja, ka viņi mācās kā pasniedzēji. Tad viņi var būt gan kā izpildītāji mākslinieki, gan kā pedagogi. Un pedagogs nu, tas ir mūzikas skolās, konkrēti instrumentu skolotājs. Skolās, jā, mūzikas vidusskolās, mm -hmm. nu tāpat arī pēc uh, bakalaura programmas, tie, kuri ir uh, pacentušies mācīties arī maģistratūrā, tad viņi arī var uh, pretendēt uz mūzikas akadēmijas darba vietu. Aha. Nu tālūk. Uh, Nu, tad jau, kā jau tu pieminēji, mm, kurdiriģenti, arī tāda tieši tikai mūzikas pedagoģijas nodaļa, tad mums ir horeogrāfijas katedra, un jau pieminētā Beāta Riekstiņa pārstāv tieši dejas pedagoģijas katedru, jā, tāda ir arī atsevišķi. Nu, tad, protams, mums mācās komponisti, kompozīcijas katedra, Šobrīd teorētiķi ir, eh? teorētiķi ir atš, at, atsevišķi, Muzik, muzikologi ir atsevišķi. Ir atsevišķi. Jā. Jā. Mhm. Jā. Es gribētu pie, nedaudz pieka, pakavēties pie instrumentālistiem, jo Jā. mēs dabiski zinām, ka ir eh, ļoti daudz bērni spēlē dažādas instrumentus muzikas skolās, un mēs zinām, ka ir viola, tur mm, orķestri instrumenti, bet kas ir vēl kaut kas tāds, nu, kas ir ārpus, piemēram, klasiskā orķestra? Mēs zinām puti orķestru, tur ir visādi, eh, es tagad runāju dziedāju, nevis kā būdama muziķa, e, bet, bet nu, tā kā cilvēks no, no, nu, no, no ielas. Mm -hmm. nu, kas tad ir? Vai ir tie, tie lielie rāgi kaut kādi, un tur tie lielie tie, ko sauc par uzafoniem? Vai tie arī tur, tur arī kaut ko, kaut ko tādu mācās? Jo, piemēram, mūsu bīskaps e, ir mācījies tubu. Jā. Uh, muzikas skolā, ja? vai, vai, arī, vai, vai, arī, vai arī tuvu, respektīvi, nu, tās, tās resnās tauras vai tās arī tur t, t, t, apgūst un iegūst to augstāko izglītību. Jā, protams. Uh, tātad pūšam instrumentu katedra vai nodaļa, mm -hmm. uh, vienkāršā valodā runājot, tad, tad tur ir gan koka pūšam instrumentu klase un metāla pūšam instrumentu mm -hmm. klase. Pie mums ir arī vēsturiski sitam instrumentu klase. Nu, lūk, pie koka pūšam instrumentiem tā tad pieder... Droši var jā, kustināt. man viņš tā kā slīd mazliet. <laughs> Jā, droši, droši. Uh, flauta. Jā. Jā, lai cik tas nebūtu dīvaini, flauta ir metāla, bet tas ir tas, ko vienmēr visi brīnās. Nu, kādreiz oh, tā, mana pirmā flauta bija starp citu koka. Jā, Melnā. tieši tā, flauta bija koka instruments, pūšam instruments. Uh, tad mums ir arī obojas specialitāte, klarnete, uh -huh. uh, fagots, jā, tāds ļoti garš, interesants instruments. Uh, pie kokiem pieder arī saksofons, lai cik tas nebūtu dīvaini. Jā, un interesanti, ka šobrīd cik sen saksofons ir kā instruments jau akadēmijā, ka to var apgūt? Jo es atceros, ka kādreiz saksofonu patiesībā spēlē orķestrī tikai tie, kas ir klarnetisti. Jau. Nu jā, saksofonu arī tagad mums ir tā, ka viņš ir gan kā klasiskais saksofons, jā, kas mm -hmm. mācās pie mums, gan arī uh, katedra, kuru vēl es nepagulu pieminēt, ir džeza katedra. Nu, tur jau tiešām, man liekas, ka saksofona gan arī lielākoties ir uh, Tā kā nu, jā. šis klasiskais saksofons faktiski tika iedibināts ar mūsu uh, profesora, bijušā rektora Arta Sīmeņa gādību savulaik. Tā jā. kā pa, viņam par to lielumu lielais paldies. Nemaz ne tik sen liekas, bet, kad sāku domāt, nu jau krietnes, krietnes laiks tomēr jau. Nu, ir, ir, ir, ir jā. jau, man liekas. Es baidos kādu gadskaitlu minēt, jo jā, man jā, ir tā problēma. Varam nokļūdīties un jā, te nedod Dievs kāds teiks, kā jūs tā, tur te nepareiz runājat. Saku kaut kādu uh, laiku, man liekas, kaut kā divi gadi atpakaļ, un pēc tam es tā rūpīgi paskatos pēc un ir datiem, jau pieci. <laughs> Izrādās kaut kādi jau desmit pagājuši. <laughs> nu jā, tas laiks jau skrien. Nu, jā. Bet uh, ir ne tikai, ne tikai, uh, ne tikai džeza nodaļa, ko, jā, katedra, ko mēs tikko dzirdējām, mm. un ne tikai, bet tad varbūt, okay, tad mēs par tiem instrumentiem. Ir arī kokle, ir, es skatos, akordions un tā tālāk, ja? Varbūt nedaudz arī par šo, jo ir diezgan daudz cilvēku Latvijā, kas, nu, nu, vienkārši tā spēlē, un viņiem patīk to darīt, kas savā, kādreiz šādu, šādu katedru nebija, ja bija tikai klasiska orķestrs un viss. Kas jā, jā. tur ir? Kas tur ir kokli un vēl, kas ir tie? tie jā, kas kokli, te... kokli mums iespies tīgu katedras, uh -huh. tad šeit būs atsevišķa klase, kur, kurā ietilpst koklis un ģitāras. Uh mhm. -huh. Jā, tā kā šādi arī ģitāri, nu tomēr salīdzinoši nesen pie mums uh, un uh, Kaspar Zemīša vadībā. Jā, mēs, Kaspars bija pie mums atnāca uz muziku manā baznīcā, tāds raidījums, kur Jā. es arī tevi aicinu, jo tad mēs runāsim par mm. mūziku tieši, mm. Uh, un tad viņš Labprāt. tieši nedaudz pastāstīja, ja tu droši paņem vienkārši pārliec tā, lai tev ir ērti. Jā, nē, viss labi, es, man tam vienkārši jā. nav au, ausīm silti. <laughs> ausis, ausis krīt no ausīm. <laughs> Tas ir tiem klausītājiem, kas mūs tagad dzird. Tie, kas mūs redz, tie saprot, kas notiek, jā. Nu, lūk, bet eh, tā tad, jā, pat, pat ģitāru, mēs tikām līdz ģitārai, un kas tad ir, tad, tad kokli apvienos, apvienojās ar, ar, ar, ar, ar nu, ģitāru, jā. Nu, jā, jā. Nu, lūk, un, un tur varēs stāties iekšā atkal tādi, nu, kas tikai un vienīgi jau, kā teikt, izglītoti cilvēki, kuriem jau ir izglītība iepriekš iegūta muzikas skolas vai, vai kā? Nu šeit arī mums ir dažādi līmeņi mācību iestādē. Ir šis kā, profesionālais, nu tā, uh mhm. -huh atkal vienkārši izsakoties, kurā eh, nu, būtu vēlams, ka cilvēks ir mācījies mūzikas vidusskolā. Bet nu, tie, kuri nav pabeiguši mūzikas vidusskolu, arī var nebēdāties. Mums ir arī piedāvājums viņiem. Viņi var mācīties divgadīgajā programmā, kur viņi tā kā iegūst tieši to vidusskolas izglītību. Aha. Jā, un tur ir arī eh, teātra māksla un, un, un, un, un, un zīmēšana, bet es tagad varbūt arī tā konkrēti baidos tagad nē, nē, pateikt. Tas skaidrs, bet nu, vismaz, vismaz, jā, vismaz aptuveni. Tur ir šīs programmas mums ir apvienojumā ar Mākslas akadēmiju un Kultūras akadēmiju. Tas mm. nav tikai, ka tas notiek tikai pie mums, bet viņas notiek sadarbībā ar Bet cilvēks atnāk uz akadēmiju, viņš grib to darīt, tad viņš uzraksta iesniegumu un Protams. tad, un tad caur, Protams. caur, caur, caur mūzikas akadēmiju ir tās pārējās vispārējās jā, mākslas, ko var apgūt. Jā, hmm, jā. Mm, tas ir kaut kas pilnīgi jauns un interesants. Jā. Tieši tāpat arī pieminētā māksla dokumentūra, arī viņa ir apvienota uh, starp visām trim kultūras augstskolām. Un to vada mūsu prorektora Diana Zandberga. Aha, ļoti interesanti. Jā. Tas ir patiešām Jā. ļoti interesanti. Jā. Nu, lūk, tad uh, tas būtu tā kā jauns, bet vēl ir tāds instruments, kas mani ļoti interesē, un es domāju, ka ļoti daudz no mums, jo mēs viena liela daļa cilvēku esam regulāri baznīcās ejoši, uh, Eh, dziedoši baznīcās, un eh, tāpēc man, nu, vai tu kaut ko varētu pastāstīt eh, par, par tādu lietu kā ēdeļu spēli, un arī varbūt, nu, ko lai dara cilvēks, kurš nav mācījies muziku, bet viņam, piemēram, ļoti laba balss, un viņš grib dziedāt, un viņš var dziedāt, bet viņš nepazīst nots, vai akadēmijā arī ir kaut kas tāds, kur, kur varbūt var kaut ko apgūt, jeb, jeb kādreiz bija kaut kāda tautas vai kaut kas tāds, kaut kāda klase. Jā. Nu, tad par, eh, vispirms par ērģelēm, tātad mūsu ērģeļu klasi uh, vada uh, profesora Vita Kalnciema. Uh, nu, tur viss uh, līdzīgā veidā notiek gan kā specialitātē, gan kā pedagoģija, ja? viss tas ir iespējams. Uh, Eh, šobrīd eh, šajā specialitātē varbūt nav pārāk daudz studentu, bet ir bijuši gadi, kad, kad ir tiešām bijis eh, tāds krietni lielāks pieplūdums. Bet nu, tas ir kā viņveidīgi, mhm. kā, jā, nu jā. kā ar visu. Par to tautas izglītības nodaļu, nu mums ir tāda mūža izglītība vai tālāk izglītības nodaļa, un tās ietvaros var apgūt uh, dažādas lietas. Jā, tā kā tur ir vienkārši jāsazinās, jāsameklē mūsu mājaslapā šī e-pasta adresīta, un tad jau gan jau, ka varam nonākt pie kopsaucēja. Piemēram, Bet, ja galīgi nevar atrast to adresītu, var rakstīt arī pa taisno man. Jā un es atbildēšu. Jā, klausītāji, jūs dzirdat, mm, jūs drīkstat pat rakstīt pat tiešo uh, rektorai Jā. Ilonai Mējai uz muzikas akadēmiju uh, ar vēlmi, nu, kaut kādā veidā izglītoties muzikāli, jo uh, Man liekas, ka tas ir svarīgi, te nesen bija, un faktiski nākošu nedēļu raidījumā mūzika manā baznīcā būs, būs komponists Rihards Dubra, un viņš tieši par šo te teica, ka ir ļoti svarīgi, nav svarīgi kāds žanrs, svarīgi, lai tas cilvēks uh, Uh, nu, ir izglītots un saprot, ko viņš tur dara. Un tāpēc es domāju, akadēmija tas būtu brīnišķīgi, kad, kad cilvēki var nākt un, un, un pilnveidoties ir sevišķi, ja viņi, jā. nu, kad jau viņi ir tā drusku vecāki, kad jā. un apgū, un pēkšņi es domāju, ah, man ir balss, ja? <laughs> un arī jā. kā ir ar dziedāšanu, kā ir ar vokālo nodaļu. Tad vienīgi par to iepriekš jā, pat, jā, jā, pieminēt, droši. jā, ka tas nu, noteikti nu, ir par kaut kādām naudiņām, jā, mm -hmm. tas nav gluži tā, ka... Uh, Respektīvi, tas ir maksas. Nu, jā, jā, tas ir maksas tāds, jā, pakalpojums. Par vokālistiem tālāk. Jā, jā, var, var. Nē, vienalga par instrumentālistiem arī, ja, ja mēs esam izsmēluši, tad mēs tikām līdz sitējiem, tad mēs zinām, kad ir... Stīga instrumentus. Stīga, nu, stīgas, zinām, jā, jā, ērģeles. Vi, viola alts, jā, tāda jā. lielāka viola, čels, kontrabass un arfa. Jā, un interesanti, instruments. daudz ir arfa, kas, kas nu, nav. Nā, nā. Nu jā, nu tāpēc, ka grūti to arfu iztaipīt līdz, vai ne? <laughs> nu nezinu, bet es skatos cerīgi uz, piemēram, uz Emila Dārziņā mūzikas vidusskolu, tur, man liekas, tik daudz to mazo arfistu. Un tā kā skolotājs tur brīnišķīgi acīm redzot strādā. Tieši šodien, starp citu, iegādājos žurnālu mūzikas saule, kas ir tieši par arfām. Mm -hmm, interesanti. Iedziļināšos šovakar. Tas, būt, tas ir nu, mm. patiesībā visiem ļoti interesanti. Ja mēs nu, jā. gan atkal nevienu neko nereklamējam, bet tas jā. ir, jā, jā. tu droši ņem un tur to, to tā savus, mm -hmm. savu sakārto. Nē, nē, nu, lūk, bet es domāju, ka varbūt mēs varam eh, rādījumu arī klausītāji iet tādā nelielā muzikālā pauzē un tad eh, vienkārši pārdomāt, uh, jā, mēs arī vēl varam pārdomāt, par ko mēs tālāk runājam, bet jebkurā gadījumā nedaudz ieklausamies eh, tādu Oksforda kora eh, dziedāšanā, un tad pēc tam nāksim atkal atpakaļ. Jā. Tā mēs varam atpūsties, jā? Ja? Nu tā, mēs esam nedaudz paklausījušies skaistu kūru mūziku. Uh, labvakar, labvakar vēlreiz rādījom arī klausītāji, kā katru ceturtdienu studijā Silvija Greste, un šodien mana viešņa ir Ilona Mēja, kas ir Jāzepa Vītola Latvijas valsts mūzikas akadēmijas rektore. Sveika vēlreiz. Sveika. Jā, mēs pirmajā daļā tikām, ka mēs parunājām par instrumentiem, uh, un eh, faktiski runājām par stīgām, eh, pie, pie, pie, pie sitamajiem netikām vēl pagaidām, bet mēs varam arī turpināt. Tātad, mīļie rādījumi arī klausītāji, lūdzu, esiet uzmanīgi un klausieties, jo jūs uzzināsiet ļoti daudz jauni, cevišķi tie, kas iet baznīcā un kas eh, dzied un kas spēlē un ved savus bērnus uz baznīcu un kas piedalās dažādos jauniešu un bērnu koros un ansambļos, nu, Ilona te mums ļoti daudz ko stāsta, kur jūs tos bērniņus un paši varat iet apgūt nedaudz vairāk tieši, nu, tādas, nu, zināšanas muzikā un pilnveidoties gal galā arī varbūt iepazīties tuvāk ar mūziku un, un komponistiem un tā tālāk. Tātad mēs esam tikušas līdz uh, instrumentiem, uh, Uh, mēs runājam par ģitāru spēli, arī par koklas spēli un arī par saksofonu, kas ir ko, ko, koka instruments, <laughs> Jā. skaitās pie koka pūšamajiem. Ā, nu tad mēs varam pāriet varbūt pie metāla pūšamajiem. Jā, mēs varam pāriet, jā, nu es vēl vienīgi, es gribēju tev kā flautistē jautāt, varbūt var īsumā izstāstīt, uh, cik tad tās flautas ir, jo mēs, uh, jo dažiem liekas, ka flauti tāds vienkārši stabula, kādam liekas, ka tā ir vienkārši flauta, ko mēs redzam, ka tāda metāla, bet, uh, nu, jā, stāsti labāk pati, jo tu esi izcila flautista. Flautu veidiem? Jā, jā, jo lai cilvēki, mūsdienu. Mū, nu, mūsdienu un arī orķestrīt tur taču ir mazā pikolo un tur ir arī basflauta un vēl nezinu kas, bet es negribu būt nu zinošāk par tevi. <laughs> Nē, nu, es domāju, ka daudzi cilvēki jau arī ir skolā mācījušies, piemēram, blokflautiņu, jā. Mm -hmm vai nu, vēstures... nu, blokflauta, tas ir tā, kas ir tā kā stabuli izskatās tā brūni. Jā. jā, tās arī mēdz būt dažādas, gan lielākas, gan mazākas, attiecīgi augstākas un zemākas. Jā, jā. Jo, jo lielāka tā stabulīte, jo viņa būs zemāka. Nu, lūk, Un redz, un ērģelēm arī stabulas. Nu, jā. Tas ir tā līdzība. Tad vēl ir tāda traverso flauta, nu, tāda vēsturiska e, koka flauta, kur ir pilnīgi citi ķērieni nekā, teiksim, mums flautistiem šķist, šķistu. Uh, nu, to arī māca mūsu mūzikas akadēmijā Kristīna Stumbure. Uh, nu, par flautiņām... Un kur to pielieto? Um, to traverso flautu, viņi pielieto senajā mūzikā. Es tieši labi. gribēju par to jautāt. Jā, jā. jā taču mums ir arī senās mūzikas katedra ar, ar tās brīnišķīgo vadītāju Ievu Salieti. Tad to jums vajag uzaicināt, Dievu. Jo mēs arī uzaicināsim, nu, jā, bet tagad, lai mēs saprastu, cik daudz tur ir un kas tur ir, tad tāpēc mm. mēs mhm. parunājam. Jā. Nu jā, līdz uh, senās mūzikas katedrē mēs nonāksim, jo tur taču arī ir, tur ir gandrīz tā kā vēl, vesel tur ir gan vokālisti, gan, jā, gan un klavesīns. Jā, un visādas tādas lietas, kas ir svarīgas. Un, un, un violes, un, ja, un, un čelli, un... un Violeta gamba, jā, un, jā, <laughs> jā. un tā tālāk, un tā joprojām. Jā, arī pūšam instrumenti. Jā, tam, bet tad tiksim līdz tam, bet tad, tad, tad mēs no, šobrīd saprotam, kā flautas, mums arī orķestrī ir, nu, vismaz, nu, trīs, vai ne? Basflauta, pikolo un parastā, ja ir vēl kāda flauta. Nu, tas ir, protams, ja komponists tur kaut kā altflauta. Jā, basaflauta ir laikam nu, tāda salīdzinoši visretāk izmantojamā. Nu, kaut gan arī jaunajā mūsdienu muzikā ir. Parādās. parādās. Jā. Un tad vēl, vēl pie pūšamajiem, kas ir angļu raks? Angļu raks ir uh, obojas, obojas klases, jā, instruments. Tāda lielāka oboja var teikt, dušīgāka. Bet to gan es esmu, nu, mēs zinām, ka viņi ļoti daudz izmantojuši jā, komponisti. Jā, nu, skaists instruments, vai ne? Tas, tas tā ir, jā. Man, ja par angļu ragu man uzreiz nāk prātā uh, Eh, Dvoržāka simfonija no jaunās pasaules, kur ir tas neizmērojams skaistais angļu raksts solo, solo jā. jā. kas sirdi rauj ārā. To mēs noteikti varētu kādā tajā raidījumā, mm. kas ir mūzika manā baznīcā, vienkārši paklausīties jā. arī šādas. Nu, jā, dažādas instruments. instruments. Tas ir interesanti. Nu, lūk, brīnišķīgi. Re? Un alta flauta, piemēram. Arī. Mēs varētu izdomāt tādas dažādas uh, varbūt instrumentu tembrus, kurus tā varbūt ikdienā tam nepievērs uzmanību, bet ja mēs viņus saliktu tā vienā raidījumā. Jā, tas būtu, tas būtu ļoti interesanti, Jā. jo, piemēram, eh, tad, kad bija bīskaps Kralaus uz interviju, tad es atradu uh, tubas uh, soli, solo ar orķestri, bet tas bija uh, Vivaldi, uh, Vivaldi gada laiki. Un tu, tu, bet es atceros viņu, viņš mācījās mediņos, ja, tubu. Iespējams, es zinu, ka viņš noteikti mācījās. Es atceros eh, tādu uzvārdu. Viņš tagad ir kļūst par bīskapu. Jā. <laughs> jā. Nu, tas laiks skrien, un, un, un ka šeit tik daudz darba, un ka ļoti daudz ko palaižam garām. Nu, lūk, mhm. eh, bet tā kā arī, tā, arī tubu, tubas spēlētājs var būt solists, nav obligāti Protams. tikai sēdēt orķestrī un būt putei orķestrī, piemēram. Jā, arī tie metāli pūšamie mums ir trompeta trombons, mežraks, tuba. Jā. Nu jā, tur, kā jau tu minēji, uzafons, un tur jau ir visādi paveidi, arī bastrombons un tā tālāk. Nu jā, nu putē nu, orķestrī jau tur ir. Flīgelhorns, jā, nu jā. tie paveidi ir, ir, ir dažādi. Un to visu apgūst. Visu tak, var apgūt visu, pie mums. Pie, nu jā, nu, skaidrs. <laughs> nu, un pie tam tas ir nepieciešams. Nav tā, ka tikai tu tur iemāc, nu, apgūst instrumentu un beigās tev ar viņu nav ko darīt, jā. <laughs> Orķestrī jau vajag. Protams, ka vajag. Un mums ir daudz, mums ir profesionāli būtēji orķestri, kur vajag pro, nu, profesionāļus, tā kā nav tā, miļa rādījuma arī klausītāji, ka, ka jūs pabeigsiet akadēmiju un, un vienīgā vieta, kur jūs varat strādāt, ir skola vai muzikas skola. Ir mm. orķestri daudz un, un, un tur ir vajadzīgi. Jā, man liekas, ka vis, visgrūtāk varbūt darbiņu orķestri ir dabūt tieši uh, mūsu specialitātē flautās, Flautē. jo tur tomēr vēl ar vienu ir vislielākā konkurence. Nu jā, tāpēc, kad man liekas, kad, es nezinu, kāpēc, bet kaut kad uh, es esmu dzirdējis, ka ir ļoti modē, ka meitenes, nu es mācos spēlēt flautu, ja, nu tā kā, un, tas, un viņas mācās un mācās, un viņas ir diezgan daudz, tāpēc arī tās konkurses, konkurses varētu būt. Un interesanti ir tas, ka cilvēki tiešām, kā tu saki, vienmēr domā, ka flauta ir tāds viegls instruments, bet patiesībā mēs zinām, ka tā nemaz nav. nav. Ja? kāds tur bija izpētījis, ka, ka flautē ir vajadzīgs apmēram tikpat daudz gaisa, cik, cik tubai. Ja? Nu, tā arī ir. Ļoti jā. daudz gaisa iet pāri, jo flauta ir praktiski tāds vienīgais no pūšam instrumentiem, kurā tu tā kā neiepūt, tur nav iemutņa. Jā, jā tieši tā. Tur, tur ir kā tā. Un tad būtu pāri. Jā. Eh, tādējādi tur ir vajadzīgs diezgan liels gaisa patēriņš. Jā, un arī ļoti dziļa elpa. Jā. Un tas ir tā. interesanti, kad... Eh, bet tas tā eh, noteikti palīdzēs dziedāt, vai ne? Tu zini, no elpas viedokļa jā. Es, es domāju. No elpas viedokļa jā, bet, bet atkal tas gaisa izpūšana, tas ir kaut kas pilnīgi cits, un tas jā. atkal traucē. À, nu, tā, tā domāšana, jo tas pie, jā, jā, nerodas, jā, tas tā. Bet, nu, tas, tā, tā, tas, tas ir interesants, protams. Tad es gribēju mm, par tiem dziedātājiem, jo ir arī, kā mēs saprotam, vokālā nodeļa, vai ne? Protams, jā. Un senajā mūzikā, senās mūzikas katedrā arī ir vokālists, arī ir, dziedātāji, un ir. tas ir kaut kas pilnīgi dažāds, tas jeb, jeb šo... Nu, tur ir atšķirība, jā. Un kurā brīdī tad tas eh, vokālists pats var izvēlēties, ko viņš mācās, vai to tomēr norāda pedagogs? Uh, uh, faktiski, cik man uh, ir zināms, uh, tad tomēr cilvēks stājas tieši konkrēt uz to senās uh mhm. -huh. mūzikas katedru. Jā. Piemēram, šogad mums stājās ļoti labs puisis, un viņš stājās uzreiz uz senās mūzikas katedru kā vokālists. Bet es uh, pilnīgi pieļauju, ka ir arī precedenti, ka cilvēks ir mācījies uh, kā bakalaura programmā, mm. vokālo, un pēc tam viņš varbūt izdomā nu, specializēties tieši uz seno mūziku. Nu jā, ir jo viņš saprot, ka viņš vienmēr. operā, tā kā nu, balss jā. ir skaista, bet, nu, jā, bet varbūt netik stipri. Balss arī ir tāds instruments, kuru, uh, Eh, kura to gala rezultātu nevar nojaust uzreiz. Tas, tas, tu pati to zini, jā. Tas vienā gadā var būt tā, un pēc diviem gadiem šitā, un pēc četriem gadiem... Pavisam citādā. Olalā, kas tur ir jā. instrumentu, jā. Tā ir. Un citreiz ir otrādi, liekas tāds cerīgs tembrs, un kaut kā nekas neizmainās, un paliek uz vietas, un... Nu jā, nu tas tā, Neparedzi. jā, nu katrā ziņā, man liekas, ar, ar dziedātājiem tieši tā ir. Bet es gribēju jautāt, ir um, kādreiz savā laikā, uh, man šķiet, tas vēl bija pat mūsu uh, izcilais Egils Siliņš, kurš bija mm, valsts kora dziedātājs, un uh, bija tāda ves, vesela, veselu gadu šķiet, vai mm, kā tieši tādi kordziedātāji, kuriem nebija augstākās izglītības muzikālās, jā, viņiem ir muzikas skola, un viņi nu, gāja akadēmijā mācīties. Un pēkšņi ir tās, viņi, nu, kāds kļūst par lielu izcilu solistu, bet man jautājums ir tāds arī, vai akadēmijā ir tieši, jūs gatavojat arī tādus kora dziedātājus, jo faktiski vienam labam koristam, nu, profesionālajā korī, viņam tak ir jābūt ārkārtīgi universālam, ja, viņam tur ir gan no Baha vai, vai, vai un tad pat laikā pēkšņi Verdi, ja, uh, tā kā, nu tā, tā, tā, tā baigā ļoti liela amplita. Ļoti labi pajātājums, tagad sāku tā domāt, mums ir kora diriģentu katedra, jā, jā. kur mācās diriģēt, nu viņi arī dzied, protams. Protams, visu, jā. jā. Tā kā tas jau ir, un tad ir mm, mūzikas pedagoģijas katedra, kur arī tāpat, nu ne tikai māc tāpat, jau arī viņi dzied. Jā. Un, tā tieši korī, un, profesionālo kori. Jā, un arī gatavā. no vokālistiem, uh, tie, kuri mācās vokālistu katedrā, skaidrs, ka ļoti liela daļa šo cilvēku arī aiziet koros dziedāt. Nu, Piemēram, no operas, operas korī noteikti. Operas jā. korī, man liekas, tur ir liels procents. Jā. Bet, bet vispār es padomāšu par šo. O, oh, Paldies, ļoti jauki. <laughs> Jā. <laughs> Nē, nu tas vienkārši izdzīves, jā, tā kā, mm -hmm. tā kā diezgan daudz jau ir dziedāts un... Un, un izdzīves. piemēram, valsts korī, kā tas ir Nu, tu zini, kā, eh, kas, nu, kas bija eh, šobrīd vairāk, vairāk diriģenti, bet ir mm -hmm. arī vokālisti, protams, bet vokālistam, manuprāt, eh, uzreiz valsts korī nemaz nav tik viegli, jo, jo, jo, jo viņam, nu, tā, jo tā skolotā balss ir, nu, tāda, kāda viņa ir, viņa ir tomēr vairāk vai mazāk domāta, nu, tādām lielām, nu, solistiem, ja? mm -hmm. un, bet korist, koristam jau ir izcilam, koristam ir jāansamblējās, un tas nemaz nav viegli. Mm -hmm. Tāpēc man tas jautājums bija, vai arī tāda, vai par to ir domāts, jo ļoti daudz tur ir uh, mediņu skolas, uh, nu, kas ir vokālo nodaļu mm. beiguši, nu, cilvēki tādi, kuriem varbūt ir izglītība, viņi, protams, lasa notis, bet... Uh, Nē, kolosāli, ka mēs te parunājamies, jo man <clears throat> ļoti patīk arī atrast kaut kādas tās nišas neapgūtās, ja, uh, kur, kur vēl ir eh, Jā. jāveic, jāveic darbi un uh, jāpieliek pūliņi. Tā kā. Un zini, ko es vēl tikko sapratu, ka tu stāsti bija flautista un tad dziedi, tad zināmā mērā ar mani ir otrādi, jo es visu mūžu dziedāju. Uh, <laughs> arī kā bērns, uh, un es arī dziedāju pie Ārijas Mauriņas meiteņu korī, ah, medeņu mūzikas, mūzikas skolā. skolā. Jā, mēs pat braucām koncertūrēs. Nu, lūk, uh, un tad bet tas man ir ļoti palīdzējis savukārt. Es to ļoti, ļoti jūtu un visus savus audzēkņus un studentus es aicinu dziedāt, jo tas palīdz bezgalīgi. Nu, protams. Gan intonējot, gan arī ķermeņa brīvībai, gan arī gaisa ātrumam, vai ne? Nu jā, un arī uh, dziesmai kā tādai teksts vienmēr, ja? un tam cilvēkam tas teksts, nu, grib, negrib, tu par to domā, ko tu tur dziedi, ja? līdz ar to tas arī intelektuāli attīsta domāšanu un, un, un, un prātu, manuprāt. Jo, jo... Es pilnīgi to piekrītu, un tu zini, ka ir, uh, es tieši pirms kaut kāda laika iegādājos arī tādas krājumus, arī flautistiem, nu, tādas tā kā vokalīzes no, no dažādu komponistu skaņdarbiem izrauc, izraut fragmenti, un tieši ar visiem vārdiem tur, kur ir. Un, un tad mēs vingrinamies ar studentiem tā, ka mēs to nospēlējam, pēc tam mēs ar vārdiem nodziedam, Un tad atkal nospēlējam uz flautas, un viss mainās pa 180 grādiem. Protams. Tāpēc, ka uh, ar, ar šiem vārdiem, jā, tavs arī, nu, tagad jau mēs aizgājām profesionālos terminos. Tas nekas, tas jau, jā, man liekas, ir tas, man liekas, ir ļoti interesanti jā. arī, ka tas mutes dobuma, jā, tur kā tā, tur, tur zemāk, augstāk, jā, Un, un arī tajā instrumenta spēlē tas atskaņojums ir, tas dzirdams. Nu, protams, jo tad tenī instrumentā uzreiz man šķiet melodija, nu, viņa ir tāda ar jēgu, nevis vienkārši, nu, skan kaut protams. kas, ja? Bet tur ir... Daudz iedzīgāk jā. izklausās arī pūtējiem, nevis, ka viņš vienkārši tā glupi nopūš no viena gala līdz nu, otram. Bet stīgām tas pats, nu, nu tieši nu, tā. Jebkuram instrumentam, jā, ja tie frāze jā. veidojās patiesībā no dvomas, vai ne? Jā. Nu, nu, nu, tā, nu tas tā, mēs tagad Sā, filozofējam. Iesākumā bija vārds, lūk. Tieši tā, tu tāpēc es arī gribēju, un tāpēc arī tu šeit esi, jo tas ir tas, ko uh, es vienmēr saku dziedātājiem saviem, ka vispirms, un mēs ļoti bieži pat tie, kas nepazīst nots, mēs vispirms izlasam, to, kas tur ir rakstīts, nu, tos, tos Jā. pantiņu. Un tad tam cilvēkam, pirmkārt, labi, viņam ir vieglāk uzreiz arī to melodiju iemācīties, bet tad viņš dzied tekstu. Un ir pilnīgi cita jēga, un, un to arī dzird klausītājs, un viņam patīk to klausīties, jo tad ir jēga. Nevis Un tas ir tas, ko es gribēju teikt arī, kā tu domā eh, tiem pašiem vokālistiem. Nu, skaistas balsis, bet tu nesaproti, vai viņš dzied angliski, vai, vai itāliski, vai latviski. Uh, nu, dikcija, vai dikcija, ne? jo, jā, vai, vai strādā ar dikciju arī, arī akadēmijā kāds? Pie? Jā, protams, mums ir Par tādas stundas. Kā runas pasniedzēja. Jā, ja? jā, jā, jā. Jo es, piemēram, dažreiz iedomājos arī Rādio Marijā, mums ir ļoti daudz brīvprātīgie, kuri vada raidījumus, un es domāju, ļoti labi būtu pilnveidoties, lai varētu attīstīt labu dikciju. Jā. Kā tas ir? Nu jā, tā kā uh, Latvijas rādījā, jā, bija tā slavenā pedagoģa uh, Ja nu, pēkšņi nevar atcerēties viņas nu, uzvārdu. Jā, man bija... Antonija Appele. Appele jā. Jā. jā, man bija Rihards Kalvāns, es pie viņa savus gadu mācījos, jo viņš bija perfekts arī, viņš strādāja pie katra pareizi izrunāta burta, bet šobrīd es zinu, kad um, izcilā aktrise Zana Daudziņa viņus dresē, tos jā, cilvēkus, kas tur jā, strādā. Jā, tas varētu būt ļoti labi. Jā, bet, tā, nu, bet runājam jā. par akadēmiju, jā, <laughs> jā. jo mēs esam aizgājuši. jā, tā tad, eh, nu, tad mēs esam nonākuši līdz uh, seno instrumentiem, mēs saprotam, tur arī ir instrumenti. Kāda tad ir atšķirības starp instrumentiem, kas ir instrumenti kā instrumenti un senās mūzikas instrumenti. Es zinu, bet pastāstu, lai klausītājiem nu, jā, ir interesanti. Nu. Citādāk nu, es vienu pati runāju. <laughs> tie ir tātad, nu, dažādi būvēti instrumenti, šie senās mūzikas instrumenti ir tādi, nu, kā varētu teikt, vēsturiskie instrumenti, ja? baroka oboja, baroka viole, uh, Eh, un arī eh, lociņš šiem instrumentiem nedara tas modernais. Tur ir vajadzīgs tās autentiskais īstais lociņš. Un arī stīgas nedara metāla stīgas, bet ir zarnu stīgas. O, oh, interesanti. Jā. Un kas tās pa zarnām? <laughs> Tas, lai paliek noslēpums. <laughs> Jā. Un tie, tie, tie, tie, nu, to, ka lociņš ir ar kaut kādiem sariem, to mēs tā kā arī esam dzirdējuši. Nu, jā. Nu, protams, astriem, jā. <laughs> jā, astriem. Astriem, jā. <laughs> jā. Vai tie paši lociņi, kas ir orķestrī kādreiz, kas plīst, vai solistiem, tie tie paši, kas senajā mūzikā? Nu, nē, tie ir citādāk veidoti, mm -hmm. senās mūzikas, jā, tām bijolītēm. Un tie instrumenti, ar ko studenti mācās akadēmijā, vai tie ir akadēmijas instrumenti, vai tie ir pašu? Nu, lielā mērā tie ir pašu instrumenti, bet mm, nu, mums ir arī pieejami instrumenti. Tāda neliela kolekcija, bet ir akadēmijai. Jā, un tad, tad cilvēks, kurš atbrauc un grib mācīties, ja viņam pašam nav, tad viņš var lūgt, lai jā, akadēmija jā. sniedz. Ja arī neatrodas tur nekas viņam noderīgs, tad arī var, ir iespējas īrēt uh, vēl no kādām darbnīcām. Skaidrs. Jā. Nu tad uh, mums vēl ir tāda nodaļa kā nu, par kordiģentiem parunājām, bet arī neparunājām. Kordiģenti tad ir, ko, tas ir uzreiz uh, Jā, nu tak ne jau orķestrs, orķestra diriģenta, kordirģents nav orķestra diriģents, tātad orķestrim ir arī atsevišķi. Tur, orķestrim ir atsevišķi uh, simfoniskā orķestra diriģenti. Aha, un, Jā, un vēl ir arī pūtēju orķestra diriģenti. Tad tomēr ir, tas nav, bet tad tie, tie pūtēji un simfono, simfoniskā orķestra diriģenti nemācās kordiriģentu nodaļā. Nu, tur e, ir tā, ka daudzi no viņiem ir mācījušies. Aha, tad, tad, tā ir diriģenti, un tad viņi e, tā kā pārspecializējas uz, uz orķestra diriģēšanu. Un daudz ir, un daudz mums ir, kas mums mācās. Nu, šogad eh, bija atkal tāds uh, labs gads, un šis gads tieši par, simfoniskās, uh, par simfonisko diriģēšanu iezīmīgs ar to, ka tur mācās divas dāmas. Oho, brīnišķīgi. Jā. Jā. Tas ir tiešām skaisti. Tas ir, bet viņas būs simfoniķis, nevis viņas putei. Viņas būs simfoniķis, jā. Jā, jauki. Bet droši vien tas viņām netraucēs diriģēt arī putei orķestri. Nē, nu skaidrs, jā. Nē. Jā, jā, skaidrs. Tātad par diriģentiem mums ir apmēram apmēram skaidrs, un diriģents, ka, ja pabeidzot, tad ko dara diriģents? Viņam, viņš uzreiz dabūna kori, viņ, viņam uzreiz viņš, jeb, jeb viņa arī ir, jā, kas tā, ko tad īsti tas diriģents var darīt pēc tam? Jā, nu, redz, te diriģentam ir pašam jāmeklē iespējas, domāju, ka neviens neko nepiedāvā, pašiem ir jābūt aktīviem, un uh, es te pavisam arī pirms kāda laika apmeklēju brīnišķīgu koncertu Svētā Pētera baznīcā, kur bija izveidots jaunas koris mūsu jaunās uh, kordriģentes Emīlijas Martas Paideras vadībā, uh, un korī bija apvienojušies gan latvieši, gan ukraiņi. Mm -hmm. Tā kā tāds jauns Interesanti. Jā, nu, Ukraiņi ir, viņi ir, ar ko es zinu, viņam ir fantastiski tie tembri dabas, mm -hmm. ja tur tās mm -hmm. balsis ir vienkārši vienreizējas. Nu, lūk, labi. Tad, tad... Tā kā es to, jā, nosaucu kā vienu no piemēriem. Uh, Nu, ka tas, tas ir kaut kāds jauns jā. veidojums, kas ir interesanti, jā. kā viņš skan un tā tālāk. Mm. Jā, skaisti. Un tad mums mēs nonākam līdz, nu, tiesim, saucamiem muzikologiem vai muzikas teorijas nodaļa pastāst par to, ko tad tur tie cilvēki dara. Nu jā, tad, tad muzikoloģijas nodaļā uh, mācās uh, gan jaunie uh, skolotāji, kuri mācīs solfeģo, uh, mūzikas literatūru, gan arī, kur izvēlēsies pētniecību ar laiku. Es tieši, jā. bet par pētniecību te faktiski nav daudz laika, bet nu, tomēr tā, ir arī... Jā. jā, šī ir tā katedra, kura vēl līdzīgi arī koncertmeistaru katedra mums ir tādā uh, vietā, kuri faktiski ir vajadzīgi visām citām katedrām, jā, lai viņi varētu uh, labi un kārtīgi studēt, tad bez šīm divām katedrām muzikoloģija un koncertmeistari nekādi nevar iztikt. Un koncertmeistaros tur ir būtībā pianisti, vai ne? Jā, tie ir pianisti, kuri ir, nu, kā pavadošie pavadītāji, <laughs> tā nesaka, bet, nu, tā vienkāršot runājot, ja, piemēram, flautists mācās kādu skaņdarbu, tad pie konkrētā pedagoga, tad viņiem arī ir uh, viņu savienībā pielikts klāt koncertmeistars, jā, cilvēks, kurš sēž pie klavierēm un atskaņo savu partiju, jo mm, muzika ir viena. Jā, nu jā. Nu jā, tur sanāk kopā gan klavieres, gan flauta. Un tā ir pilnīgi atsevišķa, atsevišķa uh, jā, specialitāte. Agrāk, agrāk ir uh, bijis tā, ka koncertmeistari ir bijuši pie katedrām, mm -hmm. tā kā mhm. pūtējiem ir bijuši savu koncertmeistars, tīgām savi, uh, Uh, nu jā, mums arī bija nesen saruna tieši ar koncertmeistaru katedru, un es viņiem jautāju, vai viņi negribētu atgriezties pie šāda modeļa. Bet, nu, nebija tādas, saka? nebija tādas vienprātības par nu jā. to. Bet, nu, tu par to domā tagad, ja kā, kā? Es domāju, jā, jo, zināmā mērā, viņi jau arī ir katedras cilvēki, un kaut kā viņus atdalot, tad viņi dzīvo savu dzīvi, un, nu, nezinu. Tur vēl jārunā, jā, jātieks, jādomā. Jā, un tad mums ir tādi cilvēki kā komponisti, kas tad ir kompozīcijas nodeļa vai katedra? Jā, tad kompozīcijas katedrā mācās jaunie komponisti pie spēcīgiem pedagogiem un mācās, kā rakstīt mūziku. Jā, mācās, kā rakstīt instrumentiem, kā rakstīt balsī, uh, Respektīvi, tur viņi apgūst po, kā, kā partitūrē, Jā. piemēram, ja tas ir orķestrim, Protams. ja, viņam, ja viņš dzird orķestri, tad viņš zina, un tur viņš apgūst, Protams. kā, kā to visu darīt. Jā. Bet eh, kas tad var stāties, o, teiksim, kompozīcijā? Vai tur ir jābūt jau uh, Nu, cilvēks varbūt ir jau pieaudzis, viņš pēkšņi sēž pie klavierēm vai pie, kaut vai pie ģitāras vai kaut kur savā nodabā kaut ko trīšina, viņš pēkšņi saprot, ka viņam nāk tā muzika. Kas, kas, kas ir vajadzīgs, lai iestātos un kļūtu komponists? Tieši, jā, tieši tāpat ir vajadzīga šī mūzikas vidusskolas izglītība, uh mhm. -huh. Uh, un uh, arī tas, ko tu saki, nu, spēlē vai trinkšķina, uh, pati zinu brīnišķīgu flautisti, kura pie manis mācījās sniedza Prauliņa. Viņa pabeidza bakalauru kā flautiste un maģistratūru kā komponiste. Brīnišķīgi. Jā. Un man liekas, ka tas, ka tas, tas tikai normāli, ka, ka, ka ik pa brīdim tomēr kāds arī kļūst komponists un gados. Nav Līdzīgu arī piemēru zinu par vienu sitam instrumentālistu Ernestu Mediņu, kurš tāpat arī bakalauru beidz kā sitam instrumentālists, bet uh, maģistrat programmu kā uh, komponists. Jā, nu skaisti, un tas nozīmē, ka cilvēki vienkārši jūt aicinājumu izpausties nu, jā. muzikā, tas ir brīnišķīgi. Nu, jā. un, bet bet es varētu... zinu, jā, ka tur viņiem ir nu, liels ir, eh, konkurss. Jā, ir, ir, ir, ir liels konkurss un, un, un ir eh, jācīnās jā, par savu vietu. Jā, nu, nu, protams, jo komponistam, ja viņš arī beidz un viņam tā ir profesija, tad viņam, nu, kā tad tas komponists, viņš, viņam jau patiesībā tā iztika, viņš pelna to, ka kāds pasūta to muziku vai, ka, vai, vai kā tas ir? Nu jā, tas, tas tā tiešām ir arī tāda ļoti uh, Eh, sarežģīta profesija, es domāju, ka būtībā tikai tādi ļoti talantīgi, nu, kur ir sakritušas visas iespējas, jā, gan iespējas mācīties, gan, gan, gan, gan šies talants, dieva dāvanas un arī prasme sevi parādīt, jā, un ka tavu darbu arī grib uh, un pasūta šos darbus, nu, jā, tur, tur ļoti, ļoti smagi. Un es domāju, ka uh, arī jaunajiem komponistiem arī nereti tāpat nākas arī mācīt mūzikas skolās, ja? Jā. jo viņi jau tāpat arī mācās daudz ko citu. Nu jā, bieži vien droši vien, ka tas um, pedagoga darbs uh, nu, tu, tu, nu, tu, ja tev nav tas pasūtījums, ja tev nav tās naudas, tad brīdī tu meklē kaut kādu iespēju kā izpausties, nu, kā pedagogs, protams, nu, man arī skolās. Jā. Bet līdz pedagoģijai mēs jau tūlīt nonāksim, mums nav daudz laika. Bet, zin kā, es nu. gribēju no. vēl pateikt brīnišķīgu piemēru arī, nu, mums jau ir arī, tā saucamie, izvēles kursi, un daudzi, kuri mācās, nu, teiksim, varbūt citu specialitāti ir izvēlējušies šo kompozīciju, un, un arī tādā veidā top darbi, Nu, man, manai studentei vienai arī eh, nesen uzrakstīja viņas draudzene arī studenta darbu. Un man liekas, tā tāda brīnišķīga sadarbība, ka arī rodas, eh, ka draudzenes ne tikai pasēž kafejnīcā pie kafijas tasītes, bet arī, ka uzraksta viena otrai darbu. Kad muziku, jā, nu, jā. brīnišķīgi, nu, protams. Jā. jā, nu, mums ir burtiski trīs minūtes. Pasaki, kas notiks nākošajā gadā. Mēs neizrunājām, mēs neizrunājām par... Eh, visam tikai trīs minūtes. Jā, pārkuši. paskaties, jau Kā laiks, laiks aizskrēja veselu stundu. Mēs uh -huh. pat, mhm. piemēram, neparunājām par to, ka ir ļoti svarīgi skaņu režisori, un tur taču ir vesela nodaļa, vesela cilvēka, Jā. un tas būtu interesanti svarīgi jauniem cilvēkiem, kas, kam patīk nodarboties ar visādām tur muzikālām lietām un, un tā tālāk, kas būtu. Es domāju, ka, jā, man, mums ir burtiski divas minūtes, es pa daudz runāju. Stāsti ātri, ātri, kas ir Skaņa vēl... režija mums ir. Jā. Mums ir, notiek, mēs domājam vēl par dažiem jauniem kursiem. Es tieši to gribēju jā, mūzikas, jautāt. Jā, tehnoloģija vēl sakarā, bet, nu, kā zināms, tas viss ir saistīts ar, arī ar materiālu tehnisko bāzi un uh, nu, negribas vēl tā arī tā plaši klāstīt, un ja būs lemts, tad notiks. Tad, kad notiks, tad tu man dos ziņu, un tad mēs bet, atkal tiksimies bet, labajās ziņās. Bet vēl pat pastāstīt, ka mums taču ir mūziklu dziedātāji pie mums. Tiešām? Nu jā, jā. viņi bija tieši caur to tālāk izglītības nodaļu, bet mēs uh, veidosim, uh, nu kā jau, jaunus kursus jau, uh, studiju kursus. Ļoti no, labi. No, no tas ir cerīgi, tas, ka tomēr operetas teātris laikam atzīmes vai kā kaut kā tā. Nu, Varbūt. Kas to lai kas zina? To lai zina? Kas Jā. to lai zina, jo es arī apmeklēju Meža gulbjus eh, Dailas teātrī šo brīnišķīgo Raimonda Paula mūziklu, kur mūsu jaunie mūziklu dziedātāji, studenti uh, uzstājās, un tas bija, nu, fantastisks piedzīvojums. Es biju tiešām aizkustināta. Raidījums labās ziņas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 Mums ir palikušas trīs minūtes, un es gribētu tev, eh, Ilona, pateikt lielu paldies un apsoli, ka tu atnāksi vēl uz, vēlreiz, lai mēs varētu par šo te paturpināt, jo mēs patiesībā neko īsti neizrunājām. Es jā, laikam pa daudz runāju, un tu pa man nepagūti nu, nē, nu, tā ir īstāstīt. brīnišķīga saruna. Es domāju, vienkārši mūzikas lauks ir tik plašs, ka to nevar apgūt vienā jā, reizē. Jā, un tad ir otrs, ko es gribētu, lai tu apsolu klausītājiem, ka mēs tiksimies raidījumā mūzika manā baznīcā, un tad tu varbūt vairāk stāstīs par sevi kā par flautisti, kā par mākslu mūzikas mākslinieci. cilvēku, kurš ir ļoti daudz muzicējis baznīcā. Jā, tas būtu, es domāju, ka tas atkal būs ļoti interesanti, un uh, Es tev vēlreiz gribu novēlēt tavā dzimšanas dienā, lai tev viņa ir nu, daudz laimes, bet eh, lai tev ir nākošais tavs gads skanīgs, uh, nu, lai tev ir daudz darba, jo tad, kad ir daudz darba, tad cilvēkam ir gandarījums, un lai tev izdodas viss tas, ko tu esi savā galvā iecerējusi, arī akadēmijā, un, protams, mūzikas akadēmijai 105 gados, lai šie ir pirmie no, no, no, no, no tūkstots gadiem. Jā, nu tad... Paldies, Silvija, ka uzaicināji un arī tev un rādio novēlu ļoti radošu un veiksmīgu gadu. Uz redzēšanos, Uz redzēšanos. reizei.